Karibu katika sehemu ya kumi na tatu ya riwaya hii ya kusisimua iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyoandikwa na mtunzi mahiri wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana Joji Ayani Mosenya, unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii Ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 33 83 55. Sehemu ya 12 iliishia ambapo tulimwona mama lao akiwa na Atu pamoja na Kesi walikuwa safarini kutoka Mbeya kuelekea Dar es Salaam. Je, kitu gani kiliendelea huko Dar es Salaam? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya kumi na tatu. Safari nzima ilitawaliwa na hekaheka heka za hapa na pale kama inavyokuwa kwa safari zingine za kawaida. Mama lao alikuwa mnunuzi mkubwa, mara anunue korosho, mara kununua biskuti, machungwa na chochote ambacho kilimpendeza. Nilijifunza kuwa mama lao alikuwa mwanamke ambaye anafanya jambo ambalo anataka yeye bila kutazama watu watamtazama vipi, ili mradi tu hawaletei makwazo yoyote yale, basi alifanya kwa heri. Tulifika jijini Dar es Salaam majira ya saa moja na nusu usiku. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kuingia katika jiji lile lakini mama lao pamoja na Tuse yule mwanaye wa kike walidai kuwa walikuwa ni wenyeji sana tu wa jiji lile. Ningeweza kukuacha ulale na Tuse, lakini ninawaona mpo kama... Kabla hajamalizia kutoa kauli yake ambayo mimi na Tuse tulikuwa tumeielewa tayari, mara Tuse akamziba mdomo ili asiendelee kuzungumza lolote lile. Kama kawaida yao, mama na mwanaye walikuwa wamezoeana na kutaniana kama mtu na dada yake vilichukuliwa vyumba viwili katika nyumba ya kulala wageni. Kimoja kilikuwa kwa ajili yangu na kingine alilala Tuse na mama yake. Lakini ili kuwaficha wamiliki wa nyumba ile ya kulala wageni, tuliwalaghai kuwa chumba kimoja analala mimi na Tuse, halafu kingine analala mama lao. Nyumba hizi huwa haziruhusu watu wa jinsia moja kulala chumba chenye kitanda kimoja, lakini naona siku hizi utaratibu huu unajifia. Wakati mimi nawaza kuwa baada ya kupata chakula ulikuwa muda wa kulala. Haikuwa vile katika akili ya Tuse na mama yake. Bila shaka mama lao alikuwa amemwambukiza mambo mengi sana Tuse. Wakati najigeuza kuusaka usingizi vizuri, nilisikia chumba kinagongwa. Nikatulia bila kusema neno lolote, mlango ukagongwa tena. Nikasimama na kusogea mlangoni, kisha nikauliza ni nani alikuwa mlangoni. Sauti ya mama lao ikajibu, Nikafungua mlango akaingia, hakuwa peke yake. Washa taa kijana, sauti ya kiume ikasema. Nikawasha na hapo nikajikuta natazamana ana kwa ana na mwanaume ambaye alikuwa hana mguu mmoja na alikuwa anatembelea gongo. Sikumtilia maanani sana kumtazama usoni, kwa sababu mwenyeji wangu mimi alikuwa ni mama lao. Nilingoja nieleze ni kitu gani kilikuwa kinaendelea. Dogo, huyu jamaa anahusika katika kukitafuta kile ambacho tunakitafuta. Msikilize na umpe ushirikiano bila kujalisha ni kwa muda gani. Amini kuwa hakitaharibika kitu dogo. Alizungumza na hakungoja kusikia iwapo kuna kitu nitajibu. Akaondoka na kuufunga mlango kwa nje kwa kutumia funguo. Sikujua hata ni kipi kilikuwa nia yake kufanya vile. Yule mtu akajikokota na kuketi, akaliweka gongo lake pembeni akajipekua mfukoni na kutoka na karatasi nyeupe na penseli, akaviweka mezani na hapo akatulia, kisha akakohoa kidogo. Dogo, samahani na kuita dogo kwa sababu ndio nimeambiwa kuwa unaitwa dogo, alizungumza, na mara kengele za hatari zikagonga katika kichwa changu. Nilikuwa nimewahi kusikia sauti hii mahali, lakini akili yangu haikufanya upesi kutambua kuwa ni wapi nimewahi kuisikia. Ah, hamna shida hata ukiniita hivyo inafaa tu, mimi ni mdogo kwako. Nilizungumza huku nikiwa bado najiuliza kuwa nimemfananisha ama ni kweli alikuwa yeye ambaye akili yangu inawaza. Kitendo changu cha kujibu lile swali kikaibua hisia fulani kwake ambazo nilizigundua. Alikuwa ameshituka kwa kiasi fulani. Dogo, ni wewe ama nakufananisha sauti? Nilidhani kuwa ulikufa. Ile sauti ikaniuliza na nikiwa sijajua nini cha kujibu, mara ghafula akanitazama usoni. Naam, nilikuwa natazamana moja kwa moja na macho ya afande wa nchera yule afande ambaye alikuwa pamoja na afande Simoni waliokuja kunikamata kule kijijini kwa kesi ya kuwa nimeua mama yangu kisha kukimbia. Kabla hawajanifikisha palipo stahili tunakutana na watekaji na wauaji wa Gadina, wanaanza kurushiana risasi. Baadaye tunafanikiwa kutoroka, lakini tunapata ajali ya gari. Sasa alikuwa na mimi chumbani, hana mguu mmoja na uso wake ulikuwa umebondeka bondeka. Nilikuwa nimepagawa nikidhani kuwa mama lao alikuwa amenileta mjini kwa ajili ya kuniuza. Nilijikuta na kata tamaa kabisa. Okay, sasa nazifuta fikra zote nilizokuwa nikiziamini na wanazoamini watu wengi kuwa wewe ulikuwa muuaji na wale waliokuja kupambana na sisi walikuwa wenzako. Alisita kuzungumza, akanitazama tena na kisha akaendelea. Afande Simon alipoteza maisha katika ajali ile. Gari lilipopata ajali alijaribu kuruka lakini hakufanikiwa. Alinasa kwenye vyuma, gari ikamponda vibaya sana. Akasita tena, akawa anatazama hewani. Nikatambua kuwa alikuwa anadhibiti machozi yake yasimwagike akauma meno yake kisha akaendelea. Simon alikuwa rafiki yangu sana na alikuwa kama mdogo wangu wa karibu sana. Mimi kama unionavyo hapa, nilipoteza mguu wangu na ilikuwa bahati sana kupona. Aliendelea kusimulia afande Wanchera, akanieleza jinsi alivyolala muda mrefu kitandani hadi kujikuta akiipoteza ajira yake akiwa pale pale kitandani. Akaelezea jinsi familia yake ilivyoondolewa katika zile nyumba za kipolisi kwa sababu baba hakuwa polisi tena. Akazungumza mengi na baadaye akanieleza kuwa baada ya kutoka hospitali akiwa si polisi tena na zile pesa alizopewa kama pole zikiwa zimekaribia kumuishia, akaamua kurejea katika fani yake ya zamani, fani ya uchoraji, na hicho ndo kitu ambacho kimemkutanisha na mama lao yupo pale kwa ajili ya kuchora sura ambazo nilizishuhudia zikimtesa Gadi na, na kumuua vibaya. Nilijikuta nashusha pumzi zangu na kumwonea huruma kubwa bwana Wanchera kwa sababu hali aliyokuwa nayo ilionyesha wazi kuwa alikuwa yu katika wakati mgumu sana kimaisha. Nikatumia fursa hiyo kumweleza pia makubwa niliyopitia, kuanzia pale niliporejewa na fahamu na kujikuta katika mikono ya watu walionipeleka Zambia. Nilielezea kila kitu na pia nikaelezea sura nilizoziona kati ya watu waliokuwa wakimtesa Gadi na hadi kumuua. Wakati naelezea ndipo nikaona maajabu ya vipaji vilivyo katika nchi yetu. Mimi nikiwa nazungumza, Wanchera alikuwa anachora, na baada ya muda akainuka na kunipa ile karatasi. Mungu wangu, nilikuwa naitazama sura ya yule muuaji wa Gadina. Damu ilinisisimka sana na kujikuta narejea katika tukio lile baya kabisa la kutisha sana. Baada ya hapo alienda mlangoni. Safari hii hakutumia lile gongo lake. Badala yake alirukaruka kwa kutumia mguu mmoja tu. Nikajikuta natokwa na machozi kumtazama afande wa Nchera akirukaruka namna ile. Akili yangu ikanikumbusha kuwa hakuna aijuaye kesho yake, na mwanadamu hujafa hujaumbika. Aliufikia mlango akagonga mara mbili, akatulia, kisha akagonga tena mara tatu. Baada ya muda kidogo, mlango ukafunguliwa na mama lao akaingia, akaufunga mlango na kuketi kitandani. Mm, mbona kama mlikuwa mnaomboleza vijana? Alituuliza huku akitusaili kwa kututazama macho yetu. Hakuna aliyemjibu na yeye hakuuliza mara ya pili. Afande, sasa ina maana ilishindikana kabisa kuwekewa walau mguu wa bandia? Nilimuuliza. Mama lao hakushituka hata kidogo, akaendelea kuitazama picha ile kwa ukaribu kabisa. Uh, ni stori ndefu dogo, ila naamini kuwa utafahamu siku moja. Akasita, akamgeukia mama lao, anti, shika hizi. Akampatia pesa. Za nini tena hizi? Mama lao akahoji. Mimi ni mwenzenu, nipo pamoja nanyi katika tukio hili. Nilikuwa sijakueleza kiundani, na huenda hata nisingekueleza kama nisingekutana na huyu dogo. Wanchera akamsimulia mama lao kila kitu kama kilivyotokea. E bwana e, mama lao aliduaa sana, akamuita Tuse, akamsimulia na hapo tukajikuta tumeunda jeshi la watu wanne, na ile picha mama lao na Wanchera walikuwa wameitambua kabisa kuwa ni ya nani. Na wakati ule ule mipango ikaanza kusukwa jinsi ya kujua ni kitu gani kimejificha nyuma ya pazia. Afande Wanchera akatuahidi kuwa yeye hatasimama mstari wa mbele kwa sababu anatambulika kuwa aliwahi kuwa askari, lakini akatueleza kuwa atatushauri mbinu za kutumia. Akatupa onyo kuwa tusithubutu hata kidogo kulifikisha suala hili polisi, Akatueleza kuwa yule bwana katika picha alikuwa na mtandao mkubwa sana, angeweza kubadili kila ukweli kuwa uongo. Mama lao akatabasamu kisha akamweleza afande Wanchera kuwa wazo la kwenda polisi halipo katika kichwa chake, na hapo akaleta mpango ambao sikutegemea kuwa mama yule anaweza kuuleta. Ulikuwa mpango ambao hata ningepewa miaka mia nisingeweza kuusuka. Na safari hii chambo katika mtego huu alikuwa ni Tusekile, mtoto wa mama lao. Nikakiri kuwa sio tu tembea uyaone, bali kumbwa pia na mikasa ili ujifunze, lakini usije ukajiundia mikasa makusudi kamwe. Mpango huu ukapangwa kufanyika haraka sana iwezekanavyo. Jifunze. Kesho ni neno jepesi sana kutamka, lakini ni kitu ambacho hakuna hata mmoja wetu ambaye anakimiliki. Unaweza kuwa tajiri sana, una viwanda, nyumba na mali nyingi sana, lakini kitu ambacho hauwezi kukimiliki kwa kutumia pesa zako ni kesho. Mshukuru Mungu kila unapoamka salama asubuhi, ukiwa unavuta pumzi hizi za bure kabisa. Naam. Huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 13 ya riwaya hii ya kusisimua iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana Joji Ayani Mosenya, unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii Ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 338355. Usikose kuendelea kufuatilia riwaya hii ili ujue hatima ya kisa hiki. Ama kweli ninge huja baadaye.